Gabriel Durutilekin, Calacan. Gabriel, gaurkoan Asturia aldetarat uh, eramaiten gituzu. Bideia, betzira eta maite duzulako, eh? eta um, eh, ala nola, eh? Ispiritua idekia delaik, kurios gira, beti, eta hor, eh, be, um, ekoizpen berezi bat aipatuko daukuzu, pixkat merkatuan ere aipatzen dena, orai, oden zer duzu ba gaurkoan aipatzeko, Gabriel bai, espiritu irekia, edo, edo, edo ostatu niz traga baten egiteko, eta ikusi dut, e, txartel bat egiten zuena, e, laborariak muitu, e, dirua baduzute dira bazteko, eta hau espalimazuzi, e, egin nahi, tampi, banan, ez duzi egiten halko, ez duzutela jakin, zer da hori, eta behartzen dut, Eta hori zen, e, agraztur enpresa batek, proposatzen zuen landare bat, eta argazkia bat ziren, landare bat, hostodun bat, e, eh, lehokazena, e, eh, ezari e, eh, plastika batzun ginean landatua, behaz bizpahiru hilabeteen dako edo behar ba urteak txitzeko, kanpoan egiten zena, eta e, erranez, e, hektare batek bilaunen lana du, eta ekartzen ditu e, hemezortzi mila euro eta gastuak keneta gelditzen dira, gastuak uste dut lanare, gelditzen dira behatzi mila euro. Behaz, e, eh, etzen, eta e, balan etzen iratzia zertzen landarea. Eta gero, bon, haizan izgaldein dutan, balan neok etzakin, eh, zerbitzariek etzakiten, bazakiten biltzajean untzen, biltzaje bat baitzen. Balan etzakiten zertzen. Gekatu dut, hain, banan gauza bat, bazakiten, sukrearen egiteko zela. Eta gero, haitia behin hemen bazirera sukrearen horre, abiatzi, baliatzen zi landare berri batzu, behatu dut eta etxeman dut, hori zen, eh, da, stevia ribudiana, latinez, stevia denek ezautzen dute, oai. Eta hori, sukrei behar ez dutenek, e, izan da lehenik azpartam, banan hua, dako kalteko gada biziki, eta orai hori stevia aldu da, e, berriz, modan edo, eta beraz, e, sekatu dut, e, landare bat da uste dut urguaietik heldu dena, ez da gitzen dako janez duten iten, e, ba, ez diru egiten aldera, edo beste nazemen badira, <laughs> beste ngustu irazi nahi dutenak, edo ez da gitze. Azteko, hor, e, stevia hori, e, e, e du jale, bon, nahi bauzu e, fresik sobera gabe egiten alden landare bat da. Ez da gitira unen dinetz, iduri luke oraino, ez dela aski egiten masineria munta dadin, zen gehienetan landare batzu landatzen badira edo lehenbizik urtetan eskuz egiten da baina gero landare horrek bali madu hoita urtez e, bista bat eh, masinak pentsatzen dituzte. Baran, behar ba, haste eh, zerbait, norbaitek baliatzen halko du. Gauza bakarra da, e, biziki e, nahi bauzu, hola, ikust behatzen delarik, ah, bizten da, sukra kalteko da, eta azte bia hori, e, banan kasu, e, iuitzen zuen e, salbatzeko egina dela, kasu, ez, zen ohartu niz, e, saltzen da, orai, stevia gisa, nahi mazu, batzu saltzen dira, sukrean orde, e, banan behatu behar da bizikuntza, ezen stevia horrek, sukre gostua meiten du, banan badu ere halako egiten dute regliza gostu bat. Eta beraz, e, industriak atzen du sukre horren goztua, banan bestia ez du nahi, eta bada, simikoki, e, sukratzen duena goztuz, baina tximiki ukiden e, zer bat, eta untsa behatzen bali da, farmazian eusten delari, kasu idatzia da, e, kompozizio, zerta zertaz egina den, eta hor idatzia da, e, stevia, egunan dako, bat eterri, Bez, e, e, kasu ez dira denak berdinak. Kalakan kronika, Gabriel Durutilekin.